第10話десятый Неки бу бонго маэду гуняламу цангаламу клубала гусему Уйва уйме мутоси сколала татусими вадему канюкала дани умодзуани кай думпизуну куту ая. биомочи онек суами ути арсио толунгушиовани. Но ну, они не минду. Си бата луса дзани би. Идигини воны сабзан калами би. Би зами утава. Си ами дайода ту сейти би туңаза ниңуза сыди айбими нуатидиги нуати да, миндиги нангу бисини сями не да, сами би мангани бисини гугда куини куту агди никтани хулалиги гузактани палиги хулалиги Сокцом. дәудені ту ұзақтамайды дуйсия талымышизами талымышими би ути талыңуа биме хай дөгдігі исыла дегі, диги гулина дай диги сопто с абуга дегі утаватуу сайти анафи удежига бионегеми хонто хоуила оло азыңы оньо пага оньосой бизыңани джа бу хайси сагди битала багди уйныңи полео аныңы иманасияни аванка сыныңала аванка цоптоуса зуңо ситыла анчи бисити Но атиситати багдиме будейти. Имика эти неда. Утами аванка галани, анингала полева, зуа багдилани, но анделани. Бумита зунга зинова тотасю. паблика мана гусини хонгтоня владигади. Пета педицела таталяни. Евхика Аганади Солехи Ганати Ататанайми. Геолога Педицани. Сылова, Айсива, Мангмува, Галахтайти. Ба, Загалани. Сейнгала Ома Сика Муй Биса Лусамади Жеребеца. Утава два Астида Тиндаса Байхи. Тава гянга нэнги не тукяваси нэти. Хукуа хакаси. Могаледа. Амела хуилани хакагити себе У Утава фронт аду бугизамати. Бузангати. Бугизангати. Кавалерду. Бемна катига уавами мами. Бу диганкува гусемути мы хуини кялани. Би вовти Акдалини ниханаси диганалами ефинай мы илилани. Оңмоми би утала мы зуа бивани. Би тукейси Йока хатигасига лига би зулилы. Ямда сай хугеми амайхи. Токегилеми. Утекиндини би и исалай нико нганаванка. Би туланами, когда или өөтигини. Илеси атыңеми амайхи. Ментиги яй у ути жеребец и сосини. Тяными. Ади тогда андами. Оңмоми си ола биуэй. Не азың ама. 갸나상의 Синду асаса, ингула асы бангцала. Вамусы мина вамнаксамды. Вот это дянами, нилифибами. Вот эти не угеси. Би батаей не веси. Хангини кялани. Илаза омо, илаза зубо, илаза илла, илаза ди, илаза тунга. Бигалактан эми? Не осини дигоно би байте янчи. Ей не антиламе мина исани. Тук-тук андале, бисина оба агеми. Беми гуси, акадянами би бик дөңдеті име, поколение. Йо, ұқсавайсай, аңты, мұйды күтігі уами. Илини әметігін түкемами, ингула жин баңсала, сабе олақпанони, зулехи сусақсани, өйми мутатана баңсалани, битана уте кинжини сусагими, кокпеми утами би дженгазы исалай. Нагдани кикпыда. У тебя мелани и соселем исова. Цеза хутамадани. Нянга аулиндани. Уни хаунтасини. Идей гунэмби. У тебя так бини гена. Но они бидогди цам адамани исаме бугалень. Хонта няуладига ту омасигеть. Ген гена сини галактанаги натива. Бу исанаму жеребецова. Манава исаме кялмусилени. Акуиле бу сикятиге зыңы уңына. Уйхи туктеси, тому буа куда. Хонта батта дига амаме хаунта сити. Эми галакта, эми чала, кянгдеми и не гена. Саняк тани, нямати намани. Бидянами. Духи, духи адивунгана, муйди узу. Талунгсеми би натиду. Ути жеребеца бини Левко. Мармурик к Билане. Тоги сини хабузангати военкомата тиги. Августа бялани поле янсалани. Биумасигай тёнга цадалани, самандига нялани. Ила один Ила адига дига битала гусидуга магазина не алани. Тёң ацаада ини аситида исыпты. Улимуданда ани нянгада. Поля, Ира, Дина, гусети биса. Бинати кялани кялати умасингай. Уботобода умасими тёң ацаатигини нганами. Ули Гилилени, Бу Тарингини Асауда Акбаси. Адига дига туда дянами алагати акбаси. Ингани муда. Битак кялани укбаныни. Утадиги сыманыни. Умасиме докдими би. Поляй, поляй, ха-ха. Она не хайси утабадайнеми гунени ира. Еля куту ая ангмалига ангманалига утами осими пакца. Гусими не хэти биза, мысими би. Годовими бе анига тукямыни. Хаунта семеда. Еха поле а утамду йогоса дататигин тукяма тукяни. Би халибади омагеми. 지나 가이신이 우리티 우리티기 이기기가 상타지가 가이티야마도가 비 우리티기 tukemayoy sokpalogime uihi kayageki хуляна дая тингале олоси багени адигова но они делиони хагихи носи, гадени как тиматиги цаптоса сусу бугделани заваси гигелени ули нивгеляне утадиги. Утамду ули э, ули нивгелани э, утадиги. Утамду ули сабдаляне. У тебя киндини идика ама фельдшера. У тебя как бы он за ними би. Мифодя. А дигова заваме, да где они уйхи хугионань. Ангоани не антиласи, офоктати бакбалени кутатигини дуандун дианети диливани кузуге гули гулимаптила гилани рутубио бияя сайми онодо нихаузыңо би догдигай онодо поле хоконондоме хокондондо хоконондомани утаси нянга таниндаси симсимадага у тебя, Мелани, фельдшера одного нала на дозе дяныни. Будони. Уй, хамалема. Анига, нюгасими, нюкты, так деление мана да дилидиги. Доза и куду ханканьяса, эк пасими манга. Анига, налалы адиго тологиме, зукти ягодень. Мунеле куту алагнига, маяхи адигова. Он и не хазы утабада дамань. Буганами сангтадига Не нганать. Няуладиго ниода стенда. Биме абуго онёни, а онёни омони. Хаунтасини. не будони. Витосеми андали тямаламань. Цыну нани тямалань. Онегему поле тямаламань. У тебя мелани го анчи биса А Амеламань. Все бани делилы. Го таусени контузила. Тянах сами осени мута. Винянга Асигени. Хай госпитали лабини. Таусим мутоси ня вали на дагигизамане. Ыйтана Украина балани таусини. Би дзунти классала татусилеми. Как деугими илантунга амясати, ути кончуга вите, кончугатоле котовска марусяда кутугы нясулать ыйтиды ыгзайы удады сентябрьду уйва айсигему боулимива кигагему тудуза улагему даузава тулива тумани тайгем его не уила Утамду имика цагидахи ини ала бе боулими тудузада. Наки малаптыни туда. Утами куту зымы. Анигды аниңа онакда ба бу яуда дигалагау. Утабада наки таудини лалиу. Зуга цалесинитана нянга вагиу sugjani bagdiu. Bi zamay bangay alida asay gala digalagan. Tutu biyasi kaptaymi. Hongtago tu omasi galayti bisa. Digaлагай буе амугды замай. Ута анинга димайни баягатудиги баягатудиги Амагими Йоуда Гадини. Болюме Гадиле Дянени. Куаптилова Таео Халибади. Потанги потанги, 문화와 네가 와니 나키 좌 не 니 부신 улыди багдиу анинга колхозала татами мунду тимадула сике мана обой гадини уйла адайсинитана анинга сагди мунгана тапчи олоктени куту хый зыуа бу ляси дигау а омугда пукцама дайди у тебя мелани а омугда унини усавасиму утава самандига дига и инектейти нина ситанане ту рахитама бити омугдати а пукцам бугдити намнацада анинга утава токдеми токдеми если тогда не Беуду и сами дяны не до и не са, он одо цайхи безумовани. Багдиме и сатофиза, и сатофиза саптофиза, ничто не алу ни адазамати.